боби дуюм ноомӣ хешованде дошт ки номаш боаз буд боаз марди сарватманду ба обрӯ аз қабилаи шавҳараш элимелех буд рӯзе рут ба ноомӣ гуфт иҷозат диҳед ба кишзорҳои гирду атроф равам шояд ягон кас ба ман раҳм карда гузорад ки хушаҳое аз паси даравгарон ба замин афтодаро чинам ноомӣ ҷавоб дод бирав духтарам پس رود به کشزار رفته از خفای دروگران خوشه های افتاده را میچید. با امر تصادف آن کشزار به بواز که از قبیله الیمیلیخ بود تعلق داشته است. پس از مدت بواز از دهه بیت لحم آمد و به کارگران سلام علیک کرده گفت خداوند یارتان باد. آنها در جواب گفتند رحمت خداوند شما را برکت دهد боаз аз саркори даравгарон пурсид он зани ҷавон кист саркор ҷавоб дод ин зани ҷавон ҳамон муобӣ аст ки ҳамроҳи ноомӣ аз кишвари муоб омадааст ӯ аз ман иҷозат пурсид ки аз қафои даравгарон қӯшаҳои ба замин афтодаро чинад ӯ аз субҳ то ин дам машғули кор аст танҳо як бор дар зери соябон каме истироҳат кард он гоҳ боаз ба руд гуфт духтарам гӯш кун барои хушачинӣ ба майдонҳои дигар нарав балки дар ҳамин ҷо бо занон истода кор кун ба онҳо нигоҳ кун ҳар ҷое ки онҳо дарав кунанд ту ҳам аз қафои онҳо рав ман ба мардикорони худ амр додам ки ба ту даст нарасонанд агар ташна шавӣ рафта аз кӯзаҳое ки хизматгоронам об пур мекунанд бинӯш рӯд то замин ба боаз таъзим карда гуфт чаро шумо ба ман ин хел ғамхорӣ мекунед чаро ба як шахси бегона ин қадар меҳрубон ҳастед боаз дар ҷавоб гуфт ҳар он чи ту баъди марги шавҳарат дар ҳаққи хушдоманат кардӣ ба гӯшам расид медонам ки падару модар ва ватани худро монда омадӣ то дар байни халқи ношинос зиндагӣ кунӣ худованд барои корҳое кардаат ба ту файзу баракат диҳад бигузор худованд худои исроил ки назди ӯ омадаӣ туро дар паноҳаш нигоҳ дорад ва ба ту мукофот ато намояд руд дар ҷавоб гуфт эй хоҷаи меҳрубон маро аз марҳамати худ дар оянда ҳам маҳрум накунед шумо ба ман ки ҳатто канизатон нестам суханони нек гуфта тасаллӣ додед дар вақти хӯрокхӯрӣ бо аз ба руд гуфт биё хӯрок хӯр نانت را به شیره انگور تر کرده خور پس رود در نزد دروگران نشست و با از به او گندم بریان داد رود تا سری خورد و باز باقی ماند چون رود برخواسته به خوشچینی سر کرد با از به دروگران خود امر داده گفت اگر او از بین خوشه های بسته خوشه چیند هم و او چیزی نگوید و کاردار نشوید برعکس کمی از خوشه های بسته شده نیز به روی زمین بریزید تا او بچیند رود تا بگاه در آن کشتار خوشه چید وقت خوشه ها را بگفت تقریبا دوازده کیلو جوی تازه به دست آورد رود آن را با خود به شهر آورد و خوشدامنش دید که چقدر جو جمع کرده است او با قیمانده خوراک خود را نیز به ناامی داد ناامی از او پرسید از کجا همه این را جمع آوردی؟ در کدام کشزار کار کردی؟ خدا کسی را که به تو این قدر غمخاری کرده است برکت دهد رود به خوشدامنش گفت که در کشزاری بواز نام مرد کار کرده است ناامی به رود گفت خداوند بواز را برکت دهد او مرحمت خود را از ما و از مردگان دریغ نداشته است او باز علاوه کرد آن مرد яке аз хешони наздики мост ки бояд сарпарастиамонро ба ӯҳда бигирад пас аз он руд гуфт ӯ ҳатто ба ман гуфт ки бо коргаронаш то тамом шудани мавсими дарав дар кишзори ӯ хуша чинам ноомӣ ба руд гуфт бале духтарам ҳамроҳи занон дар кишзори боаз кор кунӣ беҳтар аст агар ба ҷои дигар равӣ мумкин коргарон ба ту даст расонанд бо ҳамин رود تا آخری موسم دروی گندم و جو با کنیزان بواز آوری غله را دوام میداد و با خوشدامنش زندگی میکرد